Elkarte untan, eunta eh, berroita amar bat kide, bilduak dira ofiziale, komertzio eta industriakoak eh, horren partaidere eh, erri elkargoa eta baionako merkatal gambara eta mm, emantu untan gehien bat gazter eta enpresari buruz itzuliak dira eta horko president Beniat Elke Garai eta Langilea Frantzina Labort biak hor ditugu goizuntan egun Bai, egun Eta uh, plantan ezartzen ari zizte egualdearekin, trukatze sistema bat, Asia Elkartea eta Udal Biltza ere proiektu hortan dira. Eta, hasteko ze helbururekin muntatu zuen proiektu hori? Bai, eh, Udal Biltza Elkarteak uh, eh, nahizin uh, trukaketa, fe, ikasle truk, trukaketa egitia. Bai ego eta ipar uh, eskoleriko uh, eskoleriaen uh, eta mm, eta voilà eta asia alkartiek ebenko alkartiak eh, egiten die olako montatu zen die olako proiektua sentako ebe eh, deja mm, jakitia badela bestaldine uh, eh, mm, enpresa eta eta enpresa ederrak eta sibeun ebai badela zerbait egitia eta eta eta ez dakit nola erran, mena ezagutzi, ezagutzia, ezagutzeko bai uh, sortut. Zer nolako formakuntzak izanen dira, Frantzina Laborda? Uh, e, ordin uh, e, ikastaldik uh, proposatzen tiagu edo sei haste edo habo, Ordin bat, batukek uh, eh, hamar gazte hebentik eh, ju, junen dienak uh, be hegoaldilat. Eta hanko bos gazte jientuk uh, hunat be sibioko lantegietat. Eta piskat, aipatzeko proiektu horren astapena, erran duzio, udalbiltzak zuela pusatu hortarat. Uh, zuen proiektuarekin ere bat egiten zuen ideia horrek, trukak eta ideia horrek? Bai, anfe, hat, uh, hatxarrin uh, alkartiek ukendik, donc uh, udalbiltzako programaekin urtin, euh, ben, uh, be, en ofizioen giden egiteko, eta uh, ikusi dugulaik uh, udalbiltza, udalbiltzako mm, na, uh, langilik, uh, proposatu dikusie, Ordin guk uh, asiak, enfin, asiak deja ideia basia uh, xede hoien muntatzeko, bena ezki, ez ginean sobea metodologia horren egiteko, ordin udalbiltza lagunt, laguntu dikuk, eta ebai uh, odaz alkartiak proposatzen behitu ebai lantegien esagutza, ezagutza, eta aizago duk uh, ikastaldi baten atzamaiten maiten euh, lantegiak uh, ezagutzen behitu. Norekin dituzu harremanak hor egoaldean? Agus uh, eh, Ernanekin. Azuzen ah, hori udalbitzako uh, eh, bai, eh, bai, bai, bai. langilea. Eta... Soin, dira enpresak hor uh, be, si direnak ikastalde horien dako? ez oraino, ez ez ez. Eh, lehenik berdugu ikaslik, uh, berdugu ikaslik atzaman eta gero ikusiko dugu e, ze, mm, fe, ze lantegietan, eh, eh, posibietan e, juitia. E, ikasle profilaren arabera eginen duzu e, ibilbide bat, e, ikastalde ibilbide bat? Bai, bai, bai. Ze ahlo edo mailetan e, izanen da, ze dira lanbide e, johatzen aldira hor frantzina Uh, mailetan eh, ez duk eh, bat emugatuk, ordin be, dependitzen dik uh, gaztek ze, segaltatzen dien, eta horren abea be, ikusiko diagu ze, se lante egimota atzamaiten ahalko tugun. Eta e, egoaldeko adibideak hartuz edo etxempluak segituz, zerbait ekartzen alda Siberoko ekonomiarei? Uh, ba, argunt eh, ez dakit, eh, bai uste dut uh, dela, bai, bai, bai. Uh, deja, izkuntza nuiztenka muga bat, egiazko muga bat edela, ikusten dugu hola dela usu. eta deja, bon, hanko ikaslentako untsada un, ikastia ala obetia frantseja e, uh, e, mentxe beita mena, eta ebai uskaz uh, e, egit, mintzatzia heben, hebenko gaztekin uh, e, ebai hoi eta hebenko ikaslentako ebe han uska mintzatzia eta eta espainula ikastia ebai zentako ez mena bon uste, du, uste dugu uh, untsa dela uh, eh, arremanak, uh, eh, betzeko, uste dut. Bai, eta horrok fean. Uh, epe luse, uste dut uh, untsa dela bai sibu entako eta bai uh, ego eskoleriko, eskoleriko entako. Prezeski, ego eskualeriko bost ikasle ginen direla siberurat, nundik uh, eldu dira edo nundik ginen dira? uh, jiten tuk uh, baduk bat euh, gipuzkoan, euh, leso pasaia erenteria, donk hantik jientuk, eta bombe guk, euh, guk lantegi bat atzamanen diagu bon, hentako, eta ebai be, nunbait lo egiteko, uh, animazione desberdin atzamanen tiague bai, be amini bat eh, bidaje hun eh, igan, igan dezen uh, Siberoko ekonomia ipagai goizuntan, odaz elkarteko presidenta den Beina Garai eta Frantzina Laborde Langiliarekin, gazteak eta enpresak edo horiek buruzko formakuntzak bultzatzen ari baitira. Eta aipatzen ginuen eh, sortziak aitzin eh, trukak eta bat izanen dela ikasle batzu igorriak egoalderat ikastaldietan eta kontrakoa egoaldetik uh, eh, iparaldera. Uh, Frantzina Laborde, ikasle horiek nola hautatuko dituzue konkretuki horai? nola eginen da autaketa? Eh, Ordin uh, din uh, eh, prestatu aldi bat, amini bat eh, be, ikusteko gazten motivazioni hajuiteko eta komite de pilotaz delako bat eginen diagu, amini bat be, gazten ahitatzeko, hanko lantegien nabea, aminibat bat be, gaztek segaltatzen dien, eta hanko lantegiak uh, be, ikastaldi mota bat uh, egiten ahaldien uh, gaztentako. Ba, proiektua gaztearekin eh, landuko duzu, ba, badira baldintza berezi batzu hor kandidatura emaiteko? Uh, ez duk uh, baldintza baizik eta behardik uh, hamazortzi hama urte uken uh, ba, baso ondoko ikasketak dira egiten edo diplomarik gabeak edo nok nahi joiten egiten alda? Be, nur nahi juiten e, ahalduk bai. Oda e, elkartea aipatko dugu, uh, e, orokorkiago eta berriki iragan baita dola bihaste uh, zuen biltzak nagusia, bainat uh, elke garai, uh, ze bilan egin duzu e biltzak nagusia hortan? Bon, kambiamen bat, uh, kambiamen uh, handi bat izan da, Eh, Jean-Pierre eh, Ita leheneko mm, animatzalia junbeita, eta bon, uh, eh, atzabandugu beste animatzaile bat, uh, ebe duzituk uh, eta berdugu hobai uh, ikasi nola, lan egin, bai, eri erri Eh, han beita ebai eh, animaitzale bat, ordin uh, bada bai, ebai hortan eben sibiun Asia, uh, erri alkargoa, Union Komerzial ordin behar dugu algarrekin lan egin eta voilà, transizio bat uste dut. Beinat elkegara ibai eta hazi elkartea ipatzen duzu, ofizioen gida liburu bat egin nahi duela sibrotar gazter erakusteko zertan lan egin ditaik entxiberuan, hori aipatzen zinuen Frantzina Labord, zertan laguntzen aldu, edo zertan laguntzen du odazek eh, hortan? uh, ordin gida hortan ni joenuk uh, lantegian ikustea, amini bat jakiteko be ze, se ofizio badien uh, eh, lantegi hortan, ze baldin be, hardu eh, Officio en uh, egiteko, voilà, se ikastaldi, se... Amini bat uh, bejakiteko gaztek uh, ze egiten ahaldien la, Sibioko lantegietan. Ordin, uh, voilà, be, lantegiz lantegi nuk uh, euh, ikustea eta jakite, jak, jakite hoien uh, amini bat uh, egitea. E, proiektu hortaz mintzatu ginen uh, goiz behin, doela zonbait aste eh, azielkarteko joana okirekin ere, eta uh, justuki horren inguruan atxemaiten duzu berba bat dela zubi eskas bat erakaskuntza mundua eta ekonomia munduaren artean, bereziki beruan. Bai, uh, egia aipatu dugu eh, igan uh, nagusian, odaziko Biltzar nagusian. Uh, afe, ikusi dugu bazela arrenku bat uh, eh, lizi du pedozuleekin, berriziki BTS-ekin, apaltzen uh, aibaita. Uh, ama hiu, uste dut ama hiu ikasle baizik uh, beiti uh, aurten. Uh, ez dukabo hebenko ikasleak, BTS hortan, uh, eh, ahultzen nahi eta uh, bon, uh, uste dugu biziki importanta dela gu erremi entako, eta eskualerri entako, ukeiti eh, olako formak, formakuntza, eta bai uste dut behar dugu askartu, harrimanak uh, lise eta beste lise liseekin bai eh uh, uh, voilà formakuntza mundia eta lan uh, lantegiko mundia enartin behar dugu harremanak azkartu uh, uste duk. Bai. Eta hortako, bai. Euh, parka, eta hortako euh, biltzar nagusia egin dugu euh, han liseoan, uh, soritako liseoan, eta bisita bat egin dugu, eta izigarri enteresgarri zen uste Beste partaidetza bat ere azkartu nahi duzu eta ez dia ingeniadore eskolarekin, aipatzen baita zubi hori, bez zertan da edo zer egin gogo duzu? Bai, uh, egia, badugu uh, eskola bat uh, justo kantin, uh, baiunanen aldin, fen bidarten, eta... Uh, Zen, e, e, e bai, um, Um, Hebenko ikasler, e, gaiti, abe, uh, e, baduzi ebai uh, e, segida, eta, uh, fe, baduzi e posibilitate haritz, mena, baduzi bai segida, hor, uh, justo bidarten, eta, uste dut, enteresgerri dela, um, e, hola, uh, badakie, uh, xoita, xoita ondotik, badela, badela, segida bat hor eta uh, estiaekin, eta estia duk guai eskola famatu bat. Uh, ordian, bon, uste dut, uh, importanta dela ebai jakiti olako eskola. Eta uh, badugu dagun hasten haste badugu beste bilkua bat estia uh, izilupide zurekin eta erri alkargoa ekin. Eh, zerbait muntatzeko bi eskolaen hartin, justoki. Se forma kuntza, xuxan eskaintzen aldu bidarteko estiak, eh, ebe siberuan eh, lan egin eta siberuan bizi nahi duen gazte baten dako? du, bon, teknika ingenieratore estudioak, adibidez uh, antolaketan, fe, uh, bada berrizitasun uh, eh, zumbait antolaketan, eh, ba, eh, ni izanuk uh, adibidez eskola hortan eta antolaketan uh, ikasi dut uh, eta eta ez dakit nola egan, baina teknikoko ikasketak tuk, eh, berriziki. Uh, batik, uh, bon, opzion ez zunbait, mena uh, ekol ingenier klasik uh, uste dut dela, eta euh, euh, geho batik uh, berriz tarsun zunbait, uh, bai uh, antolaketan, ala beste uh, mota, mota dezberdinetan argira, eh, zubia egin nahi duzuela azkartu hasteko eh, odazekin eh, bai egualdea, bai eh, hemengo eskolekilan, eta be eskertuko zaituztegu, unarat etoririk, bai Frantzina Labort baita ere bainat elke garai, horren aipatzeko.